บุ๊กทูแปดสิบสองเซกซซนอิกิเซกซนอิกิอดีตการสอง geçmiş zaman iki geçmiş zaman iki แล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหม Bir ambulans çağırmak zorunda mıydın? Bir ambulans çağırmalı mıydın? แล้วคุณต้องเรียกหมอไหม Doktoru çağırmak zorunda mıydın? Doktoru çağırmalı mıydın? แล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหม Polisi çağırmak zorunda mıydın? Polisi çağırmalı mıydın? คุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับซิสเดเทเลฟอนนูมาร์สวาร์มะตาชิมดีวาร์ดซิสเดเทเลฟอนนูมาร์สวาร์มะตาชิมดิวาร์ดคุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับซิสเดอาดเรสวาร์มะตาชิมดีวาร์ดซิสเดอาดเรสวาร์มะ daha şimdik vardı คุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับ Sizde şehir planı var mı? Daha şimdi vardı. Sizde şehir planı var mı? Daha şimdik vardı. เขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ O vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi. Vaktinde geldi mi? Vaktinde gelemedi. เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบครับ O yolu buldu mu? Bulamadı. Yolu buldu mu? Yolu bulamadı. เขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจผมครับ O seni anladı mı? Anlayamadı. Seni anladı mı? Beni anlayamadı. ทำไมคุณมาตรงเวลาไม่ได้ครับ Neden vaktinde gelemedin? Neden vaktinde gelemedin? ทำไมคุณหาทางไม่พบครับ Neden yolu bulamadın? Neden yolu bulamadın? ทำไมคุณไม่เข้าใจเขาครับ Neden onu anlayamadın? Neden onu anlayamadın? ผมมาตรงเวลาไม่ได้ เพราะว่าไม่มีรถเมล์ Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu. Vaktinde gelemedim çünkü otobüs yoktu. ผมหาทางไม่พบ เพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu. Yolu bulamadım çünkü şehir planım yoktu. ผมไม่เข้าใจเขา เพราะว่าดนตรีดังเกินไป Onu anlayamadım çünkü müzik çok sesliydi. Onu anlayamadım çünkü müzik çok gürültülüydü. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ Taksiye binmek zorundaydım. Taksiye binmek zorundaydım. ผมต้องซื้อแผนที่เมือง Şehir planı almak zorundaydım. Şehir planı almak zorundaydım. ผมต้องปิดวิทยุ Radyoyu kapatmak zorundaydım. Radyoyu kapatmak zorundaydım.